Hori da, dugu e, bilkaran guseginen dugu hor. Erduzen larun batean behatzietan e, e kanboko emaitza gaztetxean. Beraz, e, bau, e, bizarren agusiori baitu e, bielboru. Ale batetik, ebe, piskat milzea eta bigarrenik, ebe, bala, ondiko urtei buruz ere, ebe, gogo eta batera baita, piskat e, jatzaren proiektuaren euh, norabideak uh, belgarrekin uh, desainatzeko eta entinatzeko. Bai, biltzera guzti hori laguntzele guzti erridekia da, kideain izgira, jakin berda urtean zer hor uh, berroitamar, uh, gutiko da da, berroitamar hitlogoi laguntzele biltzen dira, kaxik astero, uh, lan egiteko eta horren atletik, uh, aski